Ordin, bi, bi gaizak hutsatututzu, dutzu, alde batetik, uh, alde batetik akitania berria eskualde hoi eh, sortu dela, eta ordian um, izan diela proposamenak e luralde hortan uh, artistiko lan abiazteko eta hola, hoi oso instituzional parte bat duzu, eren nahi deitzen dizi manea lahan fer territuar, ordin, oai, uh, voilà, ez ber... Berzakin eta bai behar dizugu behar dizugu hunartu, eh, hunartazi jente ordin hoi droleska, hola se ordin. Eta bestaldetik uh, akitania berri hortan, baduzu limuzen eskualdia, eta guk aspaldin ezagutzen dizugu Bernard Kombi hanko artista bat, eta, eta hanko poeta bat, zentu idena, bena Marcel Delpaz zenekua, poeta laboa isa bat, Eta hor mhm. din, mm -hmm. uh, voilà, aspaldiko gogua duzu um, euh, horren unguian lan egitia, Bernard Kombi horrekin eberri zaitzia, eta hor din padahoi uh, baliatzen dizugu ue projetan egiteko. Elburua zoin da azkenian, elgarrezagutza bat, gehi bat, trukaketa bat? Uh, bai, elgarrezagutza horren uh, hurunago jamaitia zentaguk Marcel Delpastren uh, tekstuak jadanik baliatu gintitzun, ekialde ikusgarri bat muntatu ginizun hor Pirineoetako Pirineuetako Euskal Herrien ekialdia eta gu eki dien luralden aipatzeko eta amini bat, hola, holako amankomunian tugun gehi mhm. hoien aipatzeko egan nahi baita bai, hizkun, bai hizkuntzaena, bai labuantzaena, bai eh, e, gu istoia zer den, eta, mhm. eta ordin jadanik baliatu ginizun teksto bat eh, Marcel del Pastro horrena, oso azkarra zuintan uh, hua limuzean, haik limuzean ikusi dizu Bela buantxa deja eran nahi behita egiazki izaditik eta naturatik hulian eh, bizizien laboai hoien mundia deja ikusi dizu. Eta behizkuntza, be, be biziotako oksitan dara ikusi dizu deja ebai. E eta ordin hortaz uh, eh, minso duzu, hein bat uh, hitz ulhunak bat horrentako eta poema hortan ebe kuntatzen zizu nula... Mm, eh, nula hartzen din haik eh, beheria, anem, um, aneika da, kapadaketz paiz, erraiten ginizun, guk biarnestu ginizun, eh, eta mm. erraiten jozu beherria, ebena jatzara, di ez duk ikusten, uh, ez ikusten uh, aidela hie haiten, ez ikusten, eta ez herri horrek ez dila ikusten, ordin hil bedi, eta, eta hola, hein bat Voilà, han egiazki oso oso desakertuik baita oksitandar, uh, oksitandarra eta hanko, hanko mente eta mentez eh, E, izan den e, bizitzeko manea oso deja gertuik behita. Hola hor hoi nahi ginizun hurruna goia mantzen da emazte horrek eskibatu dizu libru handana bat, bai poema, bai be, e bai eta bai uh, antzerkia minibate eskibatu dizu, kanto ez umait, eta ordin din hoi nahi ginizun go pusatu, eta bai uh, Bernard Kombiekin uh, egin nahi ginizun Voilà, ordin hortako baliatu dizugu. Erran behar da ere, Euskal eh, Etnopoloaren ikerketa lan baten baitan eta erdierdian eh, dela topaketa hau, hau? Bai, ordin hoi eh, projetaen baldin zen parte zuzun, Euskal Kultura kundeaekin harremanetan gutut zugu. Uh, voilà, hek oso hilianetik jarraikitzen izi e projet hoi. Eta, mm, eta izan duzu... proposamen bat eginik euh, uh, paizeko EHSS, e euh, de Hautes Études en Sciences Sociales, hanko bi ikasle, horratutzu eta gue sorkuntza prozesu horren uh, obserbatzea. C'est hala, eta ideia duzu heke eh, zerbait euh, elk zerbait atera abentura parte hartzaile sekulako taldea, beraz. <laughs> Lan bai, handia bai. eta jende hanitz. Bai, jente hanitz gututzu. Gu zaude bost eta huk eta lan egiteko manean. Eh, ideia duzu... Eben aitak eta fe, Michel Txekoparek eta Pierre Wieslerek eh, badizie uzantza egiteko atlas, uskal herriko atlas geopoetikua deitzen dena. Eta hor mm. eh, hola delaik, hiu egun ezibilten tutzu leku batetan, herri batetan, eta hor, eh, kutsatzen tutien jentik grabatzen, sonu grabatzen, eta egiten izie holako herrien eh, portret bat, eta eta gu emanea hortan haigututzu ordin, din, limuzean anigandizugu hiu egun, eta, eta, eta hor dian, ebe, hanko, hanko jenten grabatzen eta hola, eta gue hor gintu tsunami bat gu begiekin, eh, isiatzeko herri horren ezagutzia eta herri horren kumprenitzia eta hola. Eta hor din gu haigututzu uh, eh, jenten grabatzen eta batutzu bi, <laughs> bi estudiant hoik haibeitia gue observatzen hor din egiten dizu holako <laughs> mailahan itx eh, projetian. Nola deitzen da, nola oskatzen da ikusgarriaren izenburua, Maika Etxekopar? Ordian, nik erranen daizut bena ene, ene biarnez akzent traketsaekin, balin ba. Bena nik erran nioztu dune leng lautre. Eta ez dakit hor uh, eh, hiuegun ez lanin, eta Bernard Kombik balimba beste gizabat ez wano ahoskatuko dizu, hanko akzenta limuzeneko oksitandarezko akzenta oso berezia baita portugezetik badizu edo ez dakit holako ikusten duzulaik eskibatuik eta, eta entzuten hain nula erraiten tinga gaizak, eh, ez duzu bat berga Bai, oso, mm, oso berezi duzu hanko hizkuntza. Hiru hizkuntzetan izain dela ikuskizun hau, nola osatua da, pixka bat gehiago jakiteko, beraz, bi idazle hartu dituzue, lehenbizikorik, erranduzu eh, Marcel Delpastre eta Itxaro Borda ere eskoalegitik. Bai, hor uh, eh, trukak eta enideia hortan, uh, nahi giniz, unhoi hartzun bat atzaman Euskal Herrin ebai, uh, eh, zer beste poeta batekin, eta guetako zentzia bazizun uh, ebenko emazte baten batekin uh, aitzia, trukatzia itxaro bordak ezagutzen nizu Marcel Delpastren lan ajadanik, eta, wala, ordin bihar, bihar iganen nizu egun bat haikin horren unguian lanin, eta geho beste idazle zumaite bai badukezu hortan barnen eh, han ezagutu dugun Jan Domeliau, joa duzu mm, Marcel Del uh, eh, nula argita salia, eta voilà, beste, beste hitzike badukezu hortan barnen. Mm. Ideia da azteko, obra poetiko musikal baten sortzea. Bai, hoi duzu, duzu, bai musikaen bidez, eta bai... Eh, poeta hoien hitzen bidez, inberginik ezu uh, mintzatu bai hebenko jenter eta bai limuzeneko jenter, zenta jente horiek hitzak pausatu titzugu, hoek, uh, fin, uduzitazut edo gukpu, barnetik euh, bizitzen dugun uh, egoera baten gainen edo hunkitzen gutin zerbaiten gainen, eta ordin interesen duzu guetako hizkuntzen, eh, nahiz eta hizkuntza desberdinekuak izan, eta hola, be, ikusgarri egunek uh, eh, jo gadezan bat uh, gue, ama, fen, bertxia den gue istoia hoi, gue herrien istoiak. Mm. Bi errealitate desberdin, arrunt, eh? limuzen eta eskoalerria, siberua. Marcele del Pastre poeta gija hoi beno zabalago duzu, hoi beno handiago, eta hoi beno beste hitz han dizu, uh, nula erran, uh, poesia Hai. kosmika bat bezala, edo oso harri garria duzu, eta edera pentsatzia hola emazte batek ezki batuk, uh, ezagun duzu emazte baten hitzak diela, eta Bena, badizugu bat hitzetan, mena irudiak uh, usu luretik uh, eh, elkitzen titzu, uh, eh, baduzu gotza, izaten ahalduzu lura, odola, kaka, hoiko <laughs> sartzen titzu be poemetan, eta zinago gaiza, izigarriko gaiza ederren kuntatzeko, eta gue, ba, fen, zer, zer ez eginik gien gue, azkenin pasta horta ikbeiki, behiki, eh, oso, oso, eder, oso gaiza eder ikuntatzen dizu gentiaz eta gugienaz eta, eta bizitziaz e eh, ordin. Hoie mm. zu barnen eta, eta bai eh, realitatiak desberdinak tutzu, eran deja dejagertze bat izan dela, eta heben habo gaizak kanbiatu tutzu balin, ba, bena halaike, ni zigarri hunki inuzu jakurten utalaik, eta zitazutu du, gutaz minzo. Zenta mm. gue igangututzu eta igaitena izumaitaliz uh, eh, hortaik uh, eh, hulian, uh, eh, uska ez delaik transmitituk eta... voilà, e, usatzen dizu guta zemin zodu Mm. Orduan, ostegun untarik, ez, astezken untarik goiti, ziste elgarretaratuko zizte eta landuko duzie ementik eta bai, ostiale gai handizugu eman ordina badizugu hiuegun hor alkarrekin eta igazki Uh, hoitan, venga izak ez dutzu wano finkatuk uh, ostialeko, wano badizugu pastabilzeko eta ikusgarri hoi, voilà, beti duzu mm, restituzione bat bezala egun hoitan bizitzen dugun gaizeta eke ba, jemek jemek gaizak jaikitzen dutzu, bena ideia duzu hostia lila tartino, uh, gu ebu eh, baska ditzagun uh, eh, mm. uh, gai horren ungu ya, nitsaro uh, ekin juntatzeze, eta wala, gaizak jaikiko tutsu asken mementula tartino, eta, eta izanen duzu bai muzika, bai poema, gu kantzesten titzu gu ebai enelagun batekin aminibat, uh, hiu hizkuntzetan eta bai uh, ez, uh, gu ebidin uh, ezagututugun jenten uh, grabaketak ebai. Hitzoik ebai hen botzekin eranik. Ez dakit zerbait gehitu behar dugun, behar ba gomita luzatuko dugu um, ustia lehuntako, zuri azken hitza, zer erantzin ezake, jendea kurios, jendea kurios izan nahin eta jakin minori sortzeko? Eh, et quand nous aurons fermé la porte, et quand nous aurons tiré le fumier, que nous aurons vidé la grange, que nous aurons noyé le feu, que nous aurons défait le lit, arrêté l'horloge, le dernier coq crevé, la dernière abeille morte, et quand la dernière vache sera partie en regardant derrière elle si l'étable suit, alors je reviendrai. Dire à la grange qu'elle est toujours la grange, la porte qu'elle est toujours porte, à la cheminée, à la crémaillère, à la chambre, à l'évier qu'ils sont maisons encore. Alors je manierai chanter moisson, rosée, semaille, aux crapauds, aux araignées, aux sangliers, aux chenilles, aux serpents, aux lézards gris, aux ronces, à travers la campagne. Voilà, ideia baten emaiteko. <laughs> Nula mintzo dengo emaztia. Maika, etxeko par, esker mila eta egizue lan. Bai, bai, esker mila